Hello comics people, ako si Mel Kasipit and welcome to Index Comics Podcast. Uh, kakatapos lang kanina nung episode with uh, Ruka at ngayon meron akong bagong i-interviewin. Si Jay Muros, yun yung kanyang pen name. Ang pangalan niya ay Mark. And uh, yan, mag-uusap kami tungkol sa bago niyang comics na ito, itong, itong pag-uusapan natin ngayon. Uh, Suicide Note Anthology. Yan, medyo sensitive topic pero yan, uh, magiging ano naman tayo for all ages itong interview. Welcome to the show, Mark. Hello guys. Uh, thank you so much for having me. Hello. si si Mark ay isang comics creator from Kudlis. Ayan, tulad ng mga tinanong ko kay uh, ah, Zed at kay ano Ruka, paano ka napunta sa Kudlis? Uh, yung ah, history mo sa Kudlis. Hmm. Yes, uh, actually bago mag-start yung Kudlis, minessage na ako ni Ma'am Kim. So, mm-hmm. isa ako sa pioneer creators nila. Uh, nilaunch ata yung Kudlis actually June ata or July. Hindi ko tanda. Either July or June 15. So, simula pa lang nung ano, bago lumabas yung website, bago siya mag-go live, nandun na yung mga works ko. Mm-hmm. So, ikaw pala yung isa sa mga pioneer members yes ng po. Goodlis. Uh, ah, good job sa ano sa natutuwa ako na may ganitong community ng comics creators mm. na nagtutulungan sa paggawa ng comics. So yes, kudos to Goodlis and sana ano marami pa kayong maging members at marami kayong matulungan na gustong mag-comics. Ayun. Okay, so let's uh, introduce yourself first. Pa halimbawa, pupunta ka sa isang studio mag apply ka na, hmm. comics creators, comics oh, wow. creator. <laughs> Paano mo i-introduce yung sarili mo dun sa kausap mo na mag-interview? Hmm, okay. uh, <clears throat> hello guys, uh, sa mga hindi nakakilala sa akin, ako si Jay Moros. Uh, mostly kilala ako sa... Ay! Sorry, sorry. <laughs> Go, go, go. Uh, ako si Jay Moros. Mostly kilala ako sa... Gawa ko sa Facebook na comic strips, which is substrips. Yan lang po. <laughs> yun. So, yun yung ginagawa mo. Tapos itong uh, Suicide Note Anthology, kailan mo siya inumpisahan gawin? Mm, yes. Uh, yung pinaka sa Suicide Note Anthology kasi meron akong apat na stories diyan. Mm-hmm. Yung pinakaunang story nagawa ko noong 2021 para sumali sa contest ni Kudlis. Okay. Yes. 20, oh, 2021 na short story. Hmm. Um, mm. So, tingnan natin kung ano yung comics mo na yun. Ano yung ano na ulit yung title nung first na ginawa mo for Kudlis? Ah, uh, una kong ginawa is Tao. Tao. Staying okay. human, yes. Po. Yan. Nabasa ko yung Wala. Tao at nag-resonate sa akin si Punpun. Are you familiar? <laughs> oh, are you familiar with the Good Night Punpun? Yes po, familiar ako. Pero uh, hindi ko pa mabring yung sarili ko para basahin eh. Para wala pa ako mm-hmm. sa mental <laughs> headspace para basahin yung punpun. Mm-hmm ano na yun, kapag nabasa mo siya, hindi mo na siya babalikan mm. ever. Ako, ah. <laughs> personally, hindi ko siya matigilang hindi basahin nung sinimulan ko siyang basahin. Pero the moment mm. na hmm. natapos ako, sabi ko, tama na. Para siyang... Mm. Imagine ko nga, eh, parang engaging siya na train wreck eh. Oo, <laughs> That's how oo. people describe yung Punpun. Oo. Kaya hindi ko hindi, binabasa. Hindi ko siya kayang ano, balikan. Para siyang Grave of the Fireflies. Oh, para siyang um, Bojack Horseman, kung familiar ka sa Bojack Horseman. Hmm. Well, cartoon, actually, uh, apa? Hmm. cartoon siya pero bigat, grabe, sabi ko. Ah, yung Bojack, yes. Oh, opo. Oh, this is <laughs> crazy. bigat topics nila eh. Oh, this is crazy. Hindi ko hindi ko akalaing magugustuhan ko siya. At, at again, sinimulan ko siya at hindi ko siya matigilang hindi panoorin. Pero nung natapos ko na siya, sabi ko, this is it. <laughs> this is it, pansin. Oo, oh, oh, oh, well, actually, yung ano po, Marami rin nagsabi sa akin na yung bird head parang si Punpun. Mm-hmm. Pero yung inspiration ko sa Birded talaga, ano, nilabas ko siya kasi 2021. Peak siya mm-hmm. nung last season ng Attack on Titan. Doon ah. lumabas yung ending na ibon si Eren. Kasi mm-hmm. si uh, main character, yung gusto niya is maging free sa uh, notion of what it means to be human. Human. Isang mm-hmm. tao. Kaya binigyan ko siya ng Birdhead. <laughs> Kasi mm. sa AOT, freedom yung symbol ni Eren, which is naging bird siya sa dulo ng ano, Oo. series. Oo. Ganda, maganda yung ano, yung Attack on Titan din. Isa rin yan sa yes, mga <laughs> mga hindi ko rin matigilang panoorin. Hindi ko siya binasa sa manga eh. Inabangan ko na lang yung anime. Ah, same, same. <laughs> Iniwasan ko talaga yung mga spoilers oh, nun eh. Oh. ano. <laughs> Pero yun, sobrang ganda din. Kahit na hindi ganun kaganda yung drawing, mahuhuk ka talaga sa premise, sa story. Ang galing eh. hmm, eh. Magaling yes. ni Isaya Isayama uh, po. Isayama eh. Ang galing niya. As in, pati si Goodnight Punpun din, magaling din. Inyo Asano, um, yes. Inyo Asano. Um, okay. Meron akong mga pre-prepare na questions tapos mamaya mag-move tayo sa medyo lighter questions. Ah, so, what <clears throat> moved you to create Suicide Note Anthology and how did you approach telling stories around such a delicate and emotional subject? Yes. So, based on title pa lang, may idea na yung magbabasa kung tungkol siya. Yes, eh, tungkol saan yes. siya. So, ah, well, yung mga stories sa uh, SN Anthology na lang tatawagin ko going forward para maikli. Yung mga okay. stories sa uh, SN Anthologies is ginawa ko uh, para maging outlet lang ng thoughts ko when I'm in a very bad headspace. And reflection na rin siya nung mental headspace ko at the time, I guess. Mm-hmm. And nag-work around ako sa uh, sensitive topics as much as I could. Uh, hindi ko pinapakita yung ginagawa nila yung deed, either off screen, unless, uh, except dun sa isa, which is yung walang rason. Ginawa ko siya mm-hmm. nung super, super bad yung headspace ko. Kaya pinaita ko explicitly kung paano nangyari yung deed. Yeah. Basa ko yung first two, yung tao, saka yung sumunod na oh, ah, okay. Eh. short story. Walang rason po. Yes. Oh, walang yung English rason. version po, no? mm Okay. Yung May sinagmi- kasi ko eh. <laughs> ah, oo. Oh, oh. Pero mas prefer ko English. Inihingi kasi ni ko this Tagalog eh. Pero gusto ko talaga mm English. Mm-hmm. Pero yung nasa anthology Actually, is English na po. Yes. Okay. Yung English yung ano, yung English yung nabasa ko and uh, mm okay naman siya. Maganda. I mean, you it will make you think. Mm. At uh, ano siya, uh, napaka para siyang ano yung napaka-personal deep yung pinanggalingan. Uh, magsimula <laughs> tayo sa tao. Okay. Pa. Paano siya ano sabi mo medyo ano ka nun, medyo nasa ibang headspace ka at the time nung ginawa mo siya. So ginagawa mong outlet yung comics to release ah. yung yung ganitong mga klaseng thoughts. Tama ba? Yes po. Yeah, parang instead of doing the lead myself, let's mm-hmm. just draw it, put it in a canvas, then put it online. <laughs> Mm-hmm. Pero nakita ko naman na it was uh, drawn and uh, portrayed in such a way na hindi siya graphic tulad ng sinabi mo kanina at pwede ko siyang mai-recommend sa mga mahilig magbasa ng comics. Hmm. Ah, mm, uh, hopefully. yung ano naman, yung sa yung tao pwede mo ba kaming bigyan ng background? tong ah, meron kang write-up doon eh, after the uh, short story. Ah, yes. Uh, oh. Naglalagay ako lagi ng afternote. Kasi nung mm. nasa college ako, mahilig ako magbasa ng light novels. And pag natatapos ko yung isang libro, laging siyang may afterword and I'm like, oh, para tong dessert after finishing a good meal. So every time na mm-hmm. gumagawa na rin ako ng story, nilalagay ko siya na after. Mm. Mm-hmm. Afternote. At, yeah. Oo, mag, actually afterword. maganda siya eh. Lalo na kung ano, kung nagustuhan ng reader yung binasa niyang short story mm. or co- comics, magandang basahin para magkakaroon ng context yung binasa eh. Apo. <laughs> mm mm-hmm. Yung ganitong format na short story na medyo ano, medyo deep thought ganyan. Saan mo siya nakita first time? Paano ka paano mo siya paano siya na-introduce sa yung paggawa ng ganitong klase ng short stories? Mm, yes. Uh, na-introduce ako sa ganitong type ng genre, yung ganitong niche. Noong college, uh, pinanood, sinimulan ko panoorin yung Monogatari series, if you know that. Mm-hmm. Then, binasa ko yung light novels. Uh, medyo parang one-shots din siya, pero interconnected sila. Doon ko nakuha yung ano ko. Uh, tawag dito? Yung inspiration to write these kinds of stories. Pati na rin sa books like Origairu, if you know that din. <laughs> Mm-hmm. medyo niche siya eh And Oo, Bonnie Girl Senpai. Opo. Ano sa tingin mo yung reason kung ba't ka nagre-resonate sa ganitong klaseng ano, ganitong klaseng genre? Kasi napaka niche ng ganito eh. As in sobrang niche yung yung comics as a medium of uh, mm-hmm. expressing stories. Niche na siya to begin with. Tapos pumunta ka pa doon sa napakaliit na section ng ganitong <laughs> niche. Mm, Bakit? Yes. Bakit kaya? Well, for me kasi, uh, what makes a story memorable, uh, based sa mga kinonsume ko, no? Uh, what makes a story memorable for me is not the flashy fight scenes like sa Naruto, let's say, or a witty dialogue like sa Monogatari. Uh, what makes a story memorable for me is how they made you feel at the time when you read them, when you consume them. And yung ganitong types ng stories is nag-resonate sa akin on a personal level. That's why nung naging able na ako magsulat ng stories kasi uh, before I was a comic creator, writer talaga muna ako. Mm-hmm. Uh, when I was able to write and eventually draw, uh, napunta ako sa ganitong klaseng genre by default. Yeah, interesting. <laughs> Kudlis, you got this JM. Ayan, full support talaga ang Kudlis. Hey, thank you. Mga, thank you Kudlis. <laughs> sa mga creators nila. Ayan. Congratulations Kudlis kasi nakakagawa kayo ng ganitong klaseng ano uh, community of comics creators na nagtutuloy sa medium ng comics. Kasi rare breed na tayo. <laughs> Kukunti tayo as in mga hmm. kapag mayroon kang kilalang artist, uh, artist ka ba? Ang iniisip nila kaagad painting. Mm, Hindi nila yes. iniisip yung comics. Kaya artist okay. ka ba? Drawing mo nga yung mukha ko. Ganun kaagad yun eh. Mm. So ngayon, subukan nating ituloy ng ituloy yung medium ng comics. Mm. Um, ito. What kind of conversations or reflections do you hope hmm. the anthology will spark among readers? After uh, nila siguro mabasa mm. tong ginawa mo. Well, uh, despite yung name, medyo uh, touchy subject yung title, no? Mm. Uh, when I wrote as anthology, wala akong intention na mag-spread awareness about suicide or mental <laughs> health, unfortunately. Uh, kasi sa mga stories na nandito, suicide is not the subject, but rather a component lang nung plot. Mm-hmm. So, if meron akong gustong i-take away yung readers when they read my work, I want them to think, sana no, I want them to think about what they just read, think about the message, and how it may relate to them. Na instead na pag natapos mo yung libro, isipin mo lang sarili mo, okay, that was a good book, let's close it, never think about it again. Ayoko mm-hmm. sana ganun yung mangyari. Uh, ayoko mag-convey lang ng good narrative sana. Gusto ko rin mag-convey ng emotions and feelings mhm. na magsistick sa readers, na mag-leave ng mark. Na like I said, uh, for me, what makes story memorable is how you made them feel. So with these stories, I want my readers to feel something no? <laughs> on a personal level din sana. Mhm. Actually, totoo yun. Nung binasa ko yung first two na short stories mo, after ko mabasa yung isa, tigil, tapos reflect <laughs> reflect dun sa binasa mo. Ganun ganun yung naging ano, ganun yung reaction ko nung binasa ko yung story. Mm. Um, so interesting tong topic and paano ka paano mo siya kinocompose? You mentioned earlier na medyo kakaiba yung headspace mo during the time na ginagawa mo ito. Pero mahirap i-compose yung magulong isip into something like this eh. So mm paano mo siya ginagawa na mai-concentrate yung yung yung ganong headspace into into a uh, comics form? Paano sinusulat uh, mo ah. pa ba muna, dinodrawing mo muna, nire-record mo ba yung yung boses mo, notes, voice notes mm. ganyan? Well, for me, uh yung mga stories kasi nito is based on uh, medyo corny pa inggan pero based on not loosely based on personal <laughs> experiences, no? Pero hindi naman direkta. Ah for example, um, each story meron siyang message na binibigay. Si Tao is about questioning your sense of belonging in your environment or community. Si walang ras- si walang ras- <laughs> si walang rason naman is finding purpose behind your suffering. Finding reason or purpose behind your suffering. Si Mansuku is searching for contentment in an insatiable world. And Oika is accepting yourself for who you are. Uh, sorry, ano ulit yung question? <laughs> What kind of conversations or reflections do you hope um, the anthology will spark among readers? No, no. Uh, tapos na tayo doon. May mm-hmm. next na question eh. Ah, how I make the comics nga pala. How I compose oh, them. Sorry, sorry, sorry. Oo nga, yun pala yung tinanong sorry, ko. Sorry. <laughs> well, ginagawa ko sila first. Uh, off, the, off the top of my head, I just write. I write everything first because first and foremost, for, first and foremost, uh, writer ako. So, nilalagay ko muna sa panels yung dialogue, one by one. Then, isa-isa ko siyang drawing drawingan line art, toning, then wala, it's done. <laughs> Paano mo ginagawa yun during the time na hindi okay yung yung situation mo at the time? Kasi sabi mo kanina, yun hmm. yung time na medyo magulo isip mo or marami kang iniisip kanyan. I, Napip- well, napipilit mo hmm. yung sarili mong magsulat talaga? Or Meron notebook yes, uh, dyan na nakatabi na anytime pwede mong kunin, sulat agad. Mm, well, yung iba rito is hindi naman at the time talaga. Siguro one or two lang. Pero pag mas maing headspace ko, mas ano kasi, tawag dito, mas, mala- mas malakas yung release nung words, ideas, thoughts sa ulo ko. And mas mabilis mm. siya nagpo-pour sa canvas when I write them. Kaya, mm. and nakakalimutan ko rin yung problema ko when I make these comics. So, uh-huh it's a win-win. true, true. Siguro ginawa ko lang yun ng ano, sinusulat ko si Walang Rason. Yeah. Doon lang yung super value headspace ko. Eh, natapos oh. ko rin naman siya within one or two months, kahit masama yung headspace. Oo. Masa, ano, mabilis yun, one or two months, no? Mm. Um, actually, mahirap gumawa talaga ng comic. So, yung one page a day, medyo mahirap siyang i-achieve. Mm, uh, pero yes. may mga nakakagawa mag hmm. out tayo sa mga nanonood. RH Kilantang, hi guys. Hello. Hello. Happy Mother's Day, RH. Happy Father's Day po. Limuel Ocampo. Si Lods pala to eh. <laughs> Hello, Lods. <laughs> Salamat sa pananood. Mm-hmm. Ayan. Um, nung tinitingnan ko tong or nung binabasa ko yung comics, I assume hmm. digital siya or is it traditional art? Uh, it's digital. Apo, digital po mm-hmm. siya nasubukan mo rin bang mag-traditional before or digital ka na from start? Uh, sa traditional, drawing-drawing lang ako sa bond paper. Naalala ko ng high school, bibili pa ako ng isang rim. Dadaling ko sa school, pag may free time ako drawing. Pero never ko ginawang mag-traditional comics. Mm. Nas, uh, ah, nag-start ako ng comics journey ko, uh, digital na talaga. Mm. Ayan. So, digital talaga. Um, ano sa tingin mo yung reason kung ba't ano, uh, ka nagdi-digital? Dahil ba mabilis or Hmm, ah, oo po. Kasi convenient lang. Nung hmm. high school ako, medyo weird yung school ko eh. nagpa sila nung gumagamit ng iPad. So lahat kami may iPad. May access ako mm-hmm. sa ganito, sa iPad. <laughs> And oh. meron dito mga drawing tools. So I said, why not mag-drawing tayo? And doon mm-hmm. ako nag-start. Well, actually, nag-start siya ng college. <laughs> Mm-hmm. Nung high school, wala pang interest mag-drawing sa digital form. Akala ko kaya traditional sa Pilipinas. Kaso, uh, kulang tayo ng supplies dito para gumawa ng traditional comics eh. Such as ringtones mm-hmm. and yeah. Mm-hmm. such. Yeah, medyo mahirap magano eh. Pero ngayon meron ng mga Lazada, Shopee. <laughs> May, medyo mad- Shop? Oo, meron, meron yan. Oh. May mga <laughs> local sellers din, pero ay, hindi hindi ko hindi ko kaya kasi medyo mahal eh. Uh, Digital oh, na lang. Oh. Important eh. <laughs> Bukod sa SN Anthology, may iba ka pa bang mm-hmm. ibang ginagawang comics? Hmm, sa ngayon gumag uh, sa ngayon gumagawa po ng spin-off comic sa mm dun sa four comic series ko na Soup Strips which is pangalan Delay. Ano siya, mm-hmm. ban comic. Na-inspire ako ng Pochi Darak naman doon. <laughs> Gusto mm rin mm-hmm. gumawa ng ban comic. I-release oh, ko napan- siguro siya by next month. Mm, mm malapit na 'yun. Napansin yes, ko. ko nga meron kang gitara diyan sa likod eh. So part ka ng isang band, tama ba? Ay, hindi po. <laughs> Binili ko lang 'yan nung ano, nung pinanood ko yung Bocce. Ito. Ah. Gitara ni Bocce ito eh. <laughs> mm, pero gumagana yan. Opo. Pero matagal na naka-display lang. Sayang. Yeah, ara- aralin mo. Na yung, ano. oh, aralin mo. Sayang naman. Ah, po, nagigitara din ako pero acoustic lang. Hmm. Mas mabilis pick up and play lang. <laughs> Ayun um, anong ma-advise mo sa mga mga creators na gustong itry din yung ganitong klase ng genre of comics creation? Kasi medyo ano to eh, medyo um, sensitive na topic at mm. baka ano baka baka may mga ma, ewan ko ma maapektuhan in the deepest level sa ganitong klasing ano comics. Mm, yes uh, well, if merong gustong mag-try, mag-delve sa ganitong klaseng genre, well, ang unang sabihin ko, I guess it's not for everyone. <laughs> mm. Kasi nasa, ano yan eh, nasa sa'yo na talaga yan when you write some, if isa kang writer with this genre. Pero if you really want to try, kahit, ano, dip your toes in it, siguro mag-research ka lang muna and be sensitive about your uh, wordings, topics. Make sure na if may matitrigger ka, put a trigger warning, ganun. Kasi important mm-hmm. yung mga ganyan. Oo, mga Especially disclaimer. sa panahon ngayon, yes. Mm-hmm. <clears throat> yung art style na ginamit mo dito sa SN Anthology, mm-hmm. talagang ganitong style na talaga o nag experiment ka sa mga iba-ibang style kung paano mo ipipresent yung storytelling? Ah, uh, sa SN Anthology is ganyan lang talaga yung itsura niya po eh kasi para sa akin yung pinakamahirap na part sa paggawa ng comics is storyboarding. Mm-hmm. Kaya yung main uh, main comics na pinoproduce ko lang is for comma para laging apat lang talaga. Hindi ko na kailangang pag-isipan yung uh, placement ng panels. Kasi malaking bagay yung ano eh, panels sa isang comic. Siya yung nagdi-dictate ng flow ng pagbasa ng reader. Pag hindi mm-hmm. maganda yung paneling mo, masakit sa mata, mm-hmm. nakakapagod. So, nagsistick ako sa ganito, yung parang storyboards lang. Mm-hmm. Isang beses ko lang tinry na ano, actually, I think, isang beses ko lang tinry, which is sa uh, Mansuku, yung pangatlo, na mm-hmm. one shot. Doon ko lang tinry mag-experiment sa paneling and medyo nahihirapan ako. <laughs> so pagdating Oo. dito sa pang-apat, I went back sa storyboard style. Mas mabilis din siya gawin. So natapos ko yung Oika in 2 to 3 months siguro lang. Tapos 50 mm. pages siya. Opo. Ano yung mga um, kinukonsume mong content right now na tingin mo nakaka-influence sa'yo sa paggawa ng comics? Mm. Well, sa ngayon, uh, marami akong kinokonsume na media pero nothing na nag-inspire ah, uh, sa akin na magsulat ng ganitong genre ulit. Mm. Right now, binabasa ko is Smoking Behind the Supermarket with You. Uh, para mm siyang, ano lang, para siyang ganito actually, pero lighthearted. Kasi yung mga one-shot kong ginagawa is either dialogue lang ng dalawang tao. Laging dalawang characters lang and eh, nagba-back and forth lang sila. Parang ganun yung Smoking Behind the Supermarket with You. Yung sa anime naman, pinapanood ko is Apothecary Diaries and One Piece. Oh my God, ang ganda sobra ng One Piece. Oo. Pinapa- kakapasok ko pa lang sa ano eh. Uh, sinimulan ko siya last year and ngayon nasa Dressrosa na ako patapos. <laughs> anime yung pinapanood mo? Yes. O binabasa Pinan- mo lang? Uh, pinanood ko. Yung One ah. Piece. Uh-huh. Yung inedit uh-huh. nila sa pacing uh-huh. ng manga. Ang hirap uh-huh. ng ano eh. <laughs> Lalo na sa Dressrosa. Oh my God. Mm-hmm. Ang daming talo. So, ang daming feelers. Oo. Yes, Kaya maganda dami. yung One Piece. Mm. Saka yung One Piece yata ano eh, naka ano siya, naka 4x3 aspect ratio yung yung, yung kasi yung sa net, oh, yung mga nasa Netflix kasi kahit yung mga pinakaluma, naka 16 by 9, may mga nakakat na hmm, parts. Hmm, ganun na siya. <laughs> Ang gusto kong panoorin yung buo. kong panoorin uh. yung yung nakrap. Mm. Pero sa Dressrosa, maayos na naman yung aspect ratio niya. Hindi na siya, ano, yeah. Oh, excuse me. Yun. So, yan. Ano yung uh, ilalabas mo maliban dito sa SN Anthology sa pick-off? meron pa bang iba or ito lang muna yung SNN? Uh, ah, alam ko ito lang muna yung lalabas natin. <laughs> Wala pa yung iba eh. Kinocompile okay. pa. Mm. Pupunta ka ba sa pick-off itong darating na July? Ah yes, pupunta ako. And Yun. yeah. Pero <laughs> kasi ako isang artist na laging sinusundan eh. Hopefully nandun din siya para masulit yung hmm. punta. <laughs> Sige, sa i-shoutout natin. Sino yung artist na yan? Uy, hindi niya na kailangan ng shoutout. Kilala na siya eh. si Hung Hang Flashbacks po. Siya yung inspiration ah, si ko sa pag eh ng oh, comics. Nandiyan si yung books niya sa likod. Opo, si Drew. Si Drew Borja. Drew! <laughs> Drew. Drew Borja. Shout out sa iyo. <laughs> Na-interview na namin si Drew po. Uh, panoorin mo yung oh, ano yung sige po, uh, panoorin yung interview niya sa IKP. Tapos pinag-usapan din namin yung One Piece. Oh, wow. Fan din pala siya. <laughs> Oo, fan yun. Super fan siya ng One Piece, hindi lang fan. Talagang nag-nerd out si, si Pong, ganun din. Oo, nag, nag, One Piece, yes. Ano, maganda talaga eh. <laughs> Ayun. Um, okay, so ito, uh, ah, Pikoff mhm. International uh, Philippine International Comics Festival 2025 is going to be on July 5 to 6, Saturday and Sunday 10 a.m. to 8 p.m. sa Mega Trade Hall 2 SM Mega Mall. Ayan. Ito ba yung first na ano mo na comics convention mo? Nakapunta ka na before? Uh, marami po. Lagi akong pumupunta pag may ano, <laughs> pag may convention. Mm, ano-ano yung mga pinuntahan mo? Comic-Con, Comic-Con, ganyan, Toy-Con? Ah, napuntahan ko is, well, mostly cosplay conventions. Hmm. Pero, mm. pumunta rin ako ng Comic-Con. Parang yung ah, recently Comic-Con. sa Market Market. Pumunta rin mm, okay. ako rin to. Comic-Con BGC. Oh, Ngayon, may nangyayaring Comic-Con ngayon sa BGC. Comic-Con mm, uh, ah, Pride. Yung Pride Month. Oh, yung Pride Month. Oh. Ayan. So kung may time kayo, kasabay din niya yung Toycon sa may SMX naman. Ayan. Ah, At also oh. Father's Day ngayon. Sa lahat ng mga tatay sa buong mundo, Happy Father's Day sa inyo. Ooh, happy Father's Day, guys. <laughs> um, okay. So, actually, hanggang doon na lang yung mga na-prepare kong uh, questions. Um, <laughs> pero any thing na gusto mong pag-usapan na hindi ko pa naitanong? para bago tayo mag-end. May mga topics ka bang gustong i-share sa mga ibang nanonood na nagko-comics din na hindi ko pa na itatanong? Oh, ah, wow. Medyo hindi ko hindi ako napaganda rin ah. <laughs> well, uh, wala naman. Kung merong gusto magtanong sa nanonood, baka pwede kayo magtanong guys para mapahaba pa natin. <laughs> Pero ako wala akong na-prepare unfortunately. Sorry sir, ah, sir man. <laughs> ah, okay lang 'yun. Sa sa next episode na lang siguro. Kapag may bago kang ginawang comics, 'yan. Ituloy ah, natin sure, yung paglabas ng delay. <laughs> oh, conversations. Pero uh, itong comics ni ni Jay Muros napaka ano, napaka-interesting sa mga curious sa pag uh, sa mga ganitong klase ng genres. 'Yan. Uh, pwede niyo i-check out SN Anthology saka this coming uh, July 5 to 6 yan, sa Philippine International Comics Festival. Ayan. Um, ayun, where can we follow you, uh, <clears throat> Mark, sa online? Or saan ka ba naglalagay? Ah, you can follow my page, Soup Mm-hmm. And mm-hmm. sa Facebook siya. And meron pa ako isang page, Soup Season 2. Backup page ko yun in case mahack yung account ko. Nahack na kasi noong February. <laughs> And meron din akong ano, YouTube channel. Gumagawa ko na ng mga playlists. Soup mm. Strips mm. Clips yung pangalan. Uh, extension siya ng Soup Strips. Meron din mga kwento doon sa mga playlist. So, if may hindi kayo sa OPM, please go check it out. Mm, okay. Yun, check everything out. Uh, send mo na lang yung mga links tapos ilagay ko sa show notes sa YouTube para kung gusto nilang i-check out. <laughs> Okay. Uh, so, thank you everyone sa mga nanood dito sa Indie Comics Podcast YouTube channel namin. Panoorin nyo ito doon. Kung hindi nyo siya naumpisahan, meron din kami sa uh, iTunes, Spotify, at sa inyong favorite platform ng pang podcast Okay, thank you Mark. Uh, thank kapag you, may bago kang comics, oh, interview ka tayo ulit sa okay, Indie Comics you. Podcast. Thank you. See everyone. you guys. Thank you. Bye-bye.